info. Dan sveučilišta u Rijeci obilježio sa svečanom sjednicom Senata na kojoj je rektorica Snježana Prijić Samaržija iznijela izvješće jednogodišnjeg rada sveučilišta i dodjela titule počasnim profesorima te rektorove nagrade studentima. Predsjednica studentskog zbora Pegi Pavletić istaknula je posebna postignuća i novitete u radu zbora. Osim projekata naših studenata, tu su i naši projekti studentskog zbora, kao što je Ribru Kamsa Brucoše. Sudjelovali smo također i na ovogodišnjem festivalu znanosti, surađujemo s medijima pod okriljem projekta Kišobran, uključujući projekt Radio Sova, ali isto tako novinski portal i druge medije. Novitet u našim projektima ove godine jest održan prvi nacionalni kongres studentskog predstavništva, projekti Restart i Retech Racing Team i dalje su naši projekti s najvećom potporom, dok je zasigurno najveći projekt e, Wings for Life World Run 2019. godine Ministar turizma Gari Kapeli posjetio je fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji. Istaknuo je pritom važnost kvalitete u turizmu u svim segmentima, posebice kada je u pitanju radna snaga jer je turizam prvenstveno uslužna djelatnost. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu jedina je svučilišna ustanova u Republici Hrvatskoj u potpunosti usmjerena na edukaciju i znanstveni razvoj kadrova u području turizma, ugostiteljstva i održivog razvoja. Na panel raspravi ministar ministar Kapeli odgovorio je i na pitanje studenta vezana uz tržište rada i zapošljavanje mladih u turizmu, zakonsku regulativu iz djelokruga Ministarstva turizma, strategiju razvoja turizma i turističku politiku. Ocik darivatelja krvi Gradskog društva Crvenog križa Rijeka i aktiv darivatelja krvi Kastav organiziraju akciju darivanja krvi u subotu od 8 do 13 sati u prostoru Vatrogasnog doma Kastav. Sova Info Sutra nas očekuje djelomično sunčano uz promjenju na oblaku. Ujutro ponegdje magla ili niski oblaci. Sredinom dana lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar umjereno i jako jugo. Najniža temperatura zraka od 12 do 16, a najviša dnevna uglavnom između 17 i 22 stupnjeva Celzijevih. Sovu info uredjela i čitala Katarina Škrbić. Slušali ste Sovu info.